əzan verir. Allah subhantalanın böyülüyünü bildirir. Allahu Akbar deyir. Sənə bəyan eləyir. Allah subhantalanın varlığını bildirir. Var və böyükdür deyir. Ondan başqa nə varsa hamısı kiçikdir. Ondan başqa nə varsa hamısı rəzildir. Üstün olan, ağa olan, patşah olan yalnız Allahdır. Şahənşah Allahdır. Aləmlərin Rəbbi Allahdır. Yerlərin və göyün tək sahibi Allahdır bildirir bunu. Allahu Ekber. Əzanı eşidib də boşu-boşundan keçmə. Dinlə, qulaq as, tətəbbür elə, təkrar elə. Sonra Allahı biləndən sonra bu rububiyyətdir. Birinci Allahı bilməlisən, varlığın, iman eləməlisən böyüklüyünə. Sonra Allah subhanətələ səni tohidə çağıracaq. Müəzzin deyəcək, nidaçı deyəcək, çağırışçı deyəcək minbərlərdən, minarələrdən, məscidlərdən, evlərdən, küçələrdən nə qədər ki, müsəlmanlar var, bu sözlər ucalacaq və deyiləcək. Bu sözlərə razı olmayanlar istəsə də, istəməsə Allah ucaldacaq bu sözləri. Sonra deyəcək ki, Əşhədu ən la iləhə illallah Yəni, o tanıdığın, bildiyin, o böyük Allaha yalnız ibadət ona aiddir, ona ibadət edinə. Çünki Rəb odur, ağa odur, ibadətə layiq odur, yaradan odursa, göydən yaxşı indirən odursa, yerdən bitkini bitirən odursa, canı verən və canı alan odursa, deməli, ibadətə layiqdir o. Sonra deyəcək ki sənə, bu lə iləhə illallahla yanaşı, əgər səndə Muhammedur Rasulullah olmasa, uğra çatmayasan. Söyləyəcək ki, təkrar elə, əşhədu ənnə Muhammedur Rasulullah, iman ilə Allah Rasulunun elçiliyinə, qulluğuna, Rasulluğuna, risalətinə sonra sənə deyəcək ki, bunlara iman edinmi? Allahı tanıdınmı? Şəhadət gətirdinmi təkliyinə? Dedinmi ki, ibadətə layiq odur? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman edinmi? O zaman nə eləyəcəksən? Hayya aleyhissalâ. Gəl cinən namaza əməldə göstər. Gəl göstər cinən. Allah subhanət hala xaş eləmir səndən. Əmr eləyir sənə. Hiyyə nə deməkdir? Gəlcinə. Buyur, yox, xaş eləyirəm, gəlcinə yox. Deyir, gəl, gəlməlisən. Çünki bunu sənə ağa əmr eləyir, Allah əmr eləyir. Sonra deyir ki, sən namaz qılsan, bilirsənmi sənə nələr olacaq? Hiyyə aləl fələh. Uğura və nəcata çatacaqsan. Uğur qazanan sən olacaqsan. Sonra Allah Subhanahu deyir ki, bax bunları edəndən sonra unutma ha, müəzzin deyir. Şəriətdə bu əzan. Sonra deyir ki, yenə də Allahu akbar. Allah böyükdür. Sonra yenə də xatırladır, xatırlat, xatırlatma möminlərə fayda verir. Sonunda deyir ki, la ilahə illallah. Allahdan başqa ibadət olunmağa haqqı olan məbud yoxdur. Haqq olan məbud da odur.